თავი 11. როდესაც მიუახლოვდნენ იერუსალიმს, ბეთბაგეს და ბეთანიას, ზეთისხილის მთასთან, გაგზავნა თავისი ორი მოწაფე. და უთხრა მათ: "წადით სოფელში, რომელიც თქვენს პირდაპირ და შესვლისთანავე იპოვით დაბმულ ჩოჩორს, რომელზედაც ჯერ კაცი არ მჯდარა. ახსენით და მომგვარეთ. ხოლო თუ ვინმე გეტყვით, რას შრებითო, უთხარით, უფალს სჭირდება და მალე დაგიბრუნებსო." ისინი წავიდნენ და ინახეს ქუჩაში ჭიშკართან დაბმული ჩოჩორი და ახსნეს იგი ზოგიერთ მაიკ მდგომმა ჰკითხა მათ რას შრებით რატომ ხსნით ჩოჩორს მათ მიუგეს როგორც უბძანა იესომ და გამოუშვეს ისინი მიხვარეს ჩოჩორი იესოს ზურგზე დაუფინეს თავიანთში სამოსელი და ზედ შესვეს იგი ბევრი თავის სამოსელს უფენდა გზაზე სხვები კი ხის ტოტებს რომლებსაც მინდრად ჭრიდნენ წინ მიმავალნიცა და უკან მიმყოლნიც ღაღადებდნენ და ამბობდნენ: "ოსანა! კურთეულია მომავალი უფლის სახელით. კურთეულია დავითის, ჩვენი მამის მომავალი სამეფო. ოსანა მაღალთაშინა. შევიდა ესო იერუსალიმსა და ტაძარში. როდესაც მოიხილა ყველაფერი, უკვე გვიანი იყო და ბეთანიას გაემართა 12-ის თანხლებით. ხოლო მეორე დღეს ბეთანიიდან წამოსულს მოშივდა. შორიდან დაინახა გაფოთლილი ლეხვის ხე და მივიდა, იქნებზე დრამე ვიპოვოო, მაგრამ მისულმა ვერაფერი ნახა ფოთლების გარდა, ვინაიდან ჯერ კიდევ არ მოეწია ლეხვის მწიფობას. და უთხრა მას, ახარავის ეგემოს შენი ნაყოფი უგუნისამდე. და გაიგონეს ეს მისმა მოწაფეებმა. მივიდნენ იერუსალიმში, შევიდა ესო ტაძრად, და დაიწყო იმათი გამოყრა, ვინც ყიდიდა და ყიდულობდა ტაძარში. აყირავა მეკერმეთა დახლები და მტრედებით მოვაჭრეთა მერხები. და არავის აძლევდა იმის ნებას, რომ რამე გამოეტარებინა ტაძარში. ასწავლიდა მათ და ამბობდა. განა დაწერილი არ არის, რომ ჩემი სახლი სალოცავ სახლად იწოდება ყველა ხალხისთვის. თქვენ კი ყაჩახთა ბუნაგად გიქცევიათ იგი. გაიგონეს ეს მწიგნობრებმა და მღდელმთავრებმა და ეძებდნენ ხერხს მის დასაღუპად, რადგანაც ეშინოდათ მისი, ვინაიდან მთელ ხალხს უგვირდა მისი მოძღვრება. შებინდებისას ქალაქიდან გამოვიდა. გილა ადრიან გვერდით ჩაუარეს და დაინახეს, რომ ლეხვის ხე ძირფესვიანად გამხმარიყო. გაახსენდა პეტრეს და უთხრა მას, რაბი. შეხედე, ლეხვის ხე, შენ რომ დასწყევლე, გამხმარა. მიუგო იესომ და უთხრა მათ, ქონდეთ ღმთის რწმენა. რადგან ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, თუ ვინმე ეტყვის ამ მთას. აღმოიფხვერი და სხვაში ჩავარდიო და არ შეეჭდება თავის გულში არამედ იწამებს რომ მისი სიტყვის ამებ მოხდება ეკნება ის რასაც იტყვის ამიტომ გეუბნებით თქვენ რასაც ლოცვაში ითხოვთ წამდეთ ყველაფერს მიიღებთ და მოგეცემათ როდესაც ლოცვად გახართ მიუტევეთ ვინც რამე გწოდათ რათა მამამ თქვენ მასზე ციერმაც მოგიტევოთ თქვენი შეცოდებანი ხოლო თუ არ მიუტევებთ, არც мама თქვენი ზეციერი მოგიტევებთ თქვენს შეწოდებებს. კლავ მივიდნენ იერუსალიმში და როცა ტაძრად მიმოდიოდა, მიუახლოვდნენ მღდელმთავარნი, ციგნობარნი და უხუცესნი. და უთხრეს მას, რომელი ძალით იქ мамას? ან ვინ მოგცა ამისი ძალა? ხოლო იესო მიუგო და უთხრა მათ, მეც ერთ რამეს გკითხავთ და მიპასუხეთ. მაშინ გეტყვით, რომელი ძალით ვით мамას? ნათლის ცემა იოანესის ზეციდან იყო თუ კაცთაგან? მიპასუხეთ. ხოლო ისინი ერთმანეთში ბჭობდნენ, თუ ვეთყვით, ზეციდანო, ის გვეთყვის, მაშინ რატომ არ ერწმუნეთ მას? ხოლო თუ იტყოდნენ, კაცთაგანო, ხალხისა ეშინოდათ, ვინაიდან ყველას ჭეშმარიტ წინასწარმეტ ყველად მიაჩნდა იოანე. ამიტომ პასუხად უთხრეს იესოს, არ ვიცით. ხოლო იესომ მიუგო მათ, მაშინ არც მე გეტყვით, რომელი ძალით ვიქმ ამას.